Eta urgeldekin jarra dugu, berritze eh, urdinar behat eh, gia juiten, maider bedasgar guekin behitugu, eta bakizugu, Erika Basterin bizi zigela, nula zide? Ba, egin hon, ordin heben eh, oso hupin dutuk, boizuntan uh, bi honetan etxian deuze, lau honetan ez, eta geho bost honetan, bostak eta hogeietan, etxia horro hupin ginen, eta ziagu argunta entzun, ordin Erika oso gaintik aduk, e, oan doidoia apaltzen nahi duk biuen juntan, eta garrai biko hurra hor oso basat bi oto eta bat hamburu bat ibeita hurra eheben egondik. Eta zien kasin, uh, eh, subia errekan beste gaintin bizi behizide, blokatu zide? Aba, ah, oso blokatu egitu pompiak daizu tiagio sei honetan, ez dituguan oheltu, ez dituguan oheltu, Eta geho pasajia eblokatu eduk, hurak ekaidik du bela. Eta geho bidia ejamandikuk hor, gudronak etoro nulana hitzak. Eta bidi oso degeginik, graviek, eta ez duk ikangiaik. Eta hura palzen hasi dea? Bai, palzen hasi dea. Bai, barnekuat zuen joan duk. Eta geho, bai, bai, bai, jaituka palzen. Bai, zubie ikusten gehiagun. mena beste bizparriuen beharko dia, no, Otoak eh, jana ahal izan ditzina eta horra. Hontsane, beskerrikan izberdiko ikermanik eta kuazeua igarrik eta lanentako. Ba, ba izunen, beskerrikan